Fernando Morillo, kaixo, arratsaldeon. kaixo, eh, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, oso gustora. Bai, ba. azken aldian bi liburu besapean. E, bai, hori da, eh, amaika mila gauza egiten ditut, baina funtsan idazle sentitzen naizeniz, iz, niretzat bereziki hori. <laughs> E, zurekin egin izan genuen, e, larretxean e, ba, bai. egonaldi artistikoa egiten mm-hmm. baitira, mm artista ezberdinak e, iragan dira, beraiekin hitz e, izan gara, zurekin ere bai, bai, ba, liburua prestatzen ari zinen momentuan, ez da? Bai. proiektu berezia, bertan, e, larretxea inguruan e, plantain jartzen dutena, ez da artistekin, artista egonaldi hauekin, mm zure esperientzia nolakoa izan da? Ba, oso politia, ze atera kontu gaina liburua han girotua zala. Etzan bakarrik e, ere mubea zoragarria da, gazteluaren magia eta badauka olako misterio kutsi zugarria, ba, pasiran da ibiltzen nintzenin, ari nintzen imaginatzen, hau hemen gertatzen da, hau hemen, orduan, eh, da placer bikoitza. Bai, alako privilegioak eh, gutxitan izaten dira? E, bai, segure gizarte honetan benetan zaila da, hoxe lortzea, ere mutxo bat, e, idazteko orduan beti daukazu, konpromisoren bat, beste zerbait, orduan zaila da, eta han, ba, erresago, zean zaude, iaia beste garai, beste dimentsio batean, mm. orduan, mm. bai, privilegio handia. E, Azapenean esan dugu, e, larretxea eh, ba, liburu bat idazteko asmotan izan zinela, Azapenetik zure helburua zen gazten gana iristea, gazte literaturan nahi zenuen, ba, liburu bat atondu, e, abadia ere muurtako bai. magia elarazten zuen liburura, eta bertako, ba, aberastasuna e, elarazin nahi zenuelarik, Bixat zaia guzti hori uztartzea, ez da, liburu batean. E, bai eta ez, hau da, aziran, e, uste dut behaien asmoa ere hori zan e, beka edo sortu zanean gaztei begiraz. azken batien e, atal edo alor oso oso da gazteak arrapatzea, e, ze, behaiek ere amaika mila gauza dituzte eta euskera irakurtzeko ere lan handi egin behar da. Orduan, nire asmoa zan, e, eh, entzat, asko gustatzen zait gazte abinturak idaztea, eukinun problematxoa edo izan zen, e, nik abadiaz banekien zerbait, ba, zientzia zalea naiz, e, bidaiak, euskara, baina zen nintzen sakontzen ikusi nun nik uste baina askoz gehiago zala, ikaragarrezko abintura bizi izan zitun, orduan, materiela biltzean, gero hori pentsatu nahi ama abadiaren liburua bere bizitza nobelatu behar dut. Eta hor konturatu nintzen, eunka horrealde behar nitula, eta ja izango gazte literatura baizik eta guztientzat eta hori pentsatun uf natorren berriro hasierara gazteentzat abentura bat idatzeko eta bestea egin behar dut egin nahi dut material ederregia bildu nuen orduan eh, hori aprobetsatu nahi dut eta nik uste eta badiak merezituela e, eh, gurean izena ezagutzen da baino sei santzan da zer egin zitun oso gutxi Orduan, e, ari naiz, eh, adarretatik hor, <laughs> baino, e, eh, zailan eretzat, abintura bat e, eta olako giro, olako leku aukita, eta olako e, aukera e, ez, e, zaila bintzat izan. Zaila esan zan, ederregia zala materiala. Eta material guztien artean, e, liburu airakurrieta badirudi e, gehien bat e, antxon, abadiako antxonen e, ba, izana, nahi izan duzula helarazi guztiaren gainetik, ez da? Ba, bai, ze uste dut, eh, antxonek e, utzi zidan, edo utzi zigun oparirik handiena hori izan zen, etengabe ibili izan, denetik egin zuen, denetik ikaragarri, baina beti izan helburu horrekin, beti izan bere ametxorri eustea, eta hori da bere zalditako bat anagertzen dana, izana eta, eta ez izena etenga behar izan eh, hori neurtu nahien, eh, berarentzako e, gizatasuna edo esan izana, e, zaindu zertzaren, babestu, elikatu, orduan liburu horretan, pentsatu nuen abadiaren inguruko hogeita bost mila pasadizo kontatu beharrean, kontatu behar ditut batzuk, baina batez ere nor izan zen, e, zentzu izaera zentzuan, irakurleak, baina pertsonaia bati, e, abadiaren pertsonalitatea edo, abadia txikiaren pertsonalitatea jarri nahi izan diot, eta niretzat hori izan zen erronka, eta uste dut, garrantzitsuena hori zala, utzi zigun eh, gauza guztietatik hori izan zala urrezkoena. Mhm. Bi mutiko eta aitona monak eh, dira protagonista eta neska ere, ez bai. da, ezagunantz. Eh. <laughs> eh? beraien abentura kontatzen duzu, Eh, misteriozko e, liburu bat ere bada, e, eh, aprobetsatzen bai. baituzu gazteluan diren esaera hoien bai. bidez, ez da, e, balako probak gainditzeko ba, historiotxo bat e, lotzen, aritzen. Bai. Zure helburetariko bat, abenturazko historiontan, e, suspense e, giro hortan egitea zen? Aziran, egitura hori ere ofizio leno aipatu dugu, ibili nintzen helburu batzuekin, ere asmoa zen, intriga eta misterio hori asko gustatu izan zait beti irakurle gisa, orduan e, bai aprobetsatzea gainera kontuan hartuta lekuak ematen duela e, izugarrizko aukera hori lantzeko, zenik han neguela pelainoa sartzen zenin, da azte zeinen begira, kastiluari begira, eta benetan pentsatzen zenun, edo zein momentutan abadiaren mamua azalduko zait, oberea emaztea, naia edo auskalo zen, ze azalduko zaidan, orduan e, leku aproposada justu-justu horrelakoak sartzeko, eta probetan da, abadiaren bizitza edo ezagutzen duenak, e, egin nuena San pixka bat, haren bizitzan oinarrituriko probak, ez dut esango gaurkotuak, aldatuak, e, protagonistek igarutzen dituzten probak, dira, abadiak bizi izan zitun batzuen antzekoak. Baina hori, nire helburua izana zanez, ba, bueno, ez detan mehatz jarri, baina baina bai intriga batez ere, gaina gazteentzako novela dala kontuan hartuta, ezinbestekoa ez, baina osagai garrantzitsua eta gozoki ederra badala. Mm Argazkiak ere murgildo dituzu. Bai, e, batzuk e, betikoago, nik nahi nun berreun jarri nahi nituzke, baina bueno, bintzate eh, erakutsi nahi nun ze batzuetan esan diate jo, ba, argazkiak e, merezi du jartzea, jo, nire ustez, abentura horretan albanu musika ere, ba, izango da gaina, audioliburua, musika txopiska batekin eretzat, e, irakurlea naiz da idazlea, baino usaiak sartzerik banu ere sartuko nituzke eta iruditxo batzuk eta jarri ditut pixka bat ikusteko bintzate ezagutzen ez duena lekua juteko <laughs> ikustea ikaragarria da, e, bikaina. Agertzen diren esaera guztiak e, gaztelukoak dira? E, bai, oin iznau, seguru, <laughs> baino bai esango nuke e, keio, ez dakizen dauden dozenak, ordu nire horre ere pentsatu nahi, ama, hau sartuko nuke, baino hautaketa moduko bat egin nuen, da esango nuke gehien gehien txonak bintzet, e, eh, ala, zirela, so, jo, ikargarrezko zarrenda egin nuen, eta ontsi ezingo nuke zan, euna, baina bai, gehienak bai. <laughs> ba, irakurtza besterik ez da gelditzen. egomendagarria gaztetxentzat, ba, abadiaren sekretua izeneko liburuet gaumin, e, eh, argitaletxearekin, e, eh, eskuragarri daguna dagoeneko, edozein zein mm -hmm. sartokitan ez da? E, askotan behintzat, askotan. eta bestela webunean bertan, e, gauminen lekuan, e, hartu daiteke, bai, ez dakit hondik, ze justu orain txe jaio dira, bai. baina bai, bai aialeko askotan egongo da, bai. Uh Ez da zaila izango aurkitzea. Ba, mil esker, Fernando, e, eh, lazer bat izan da. E, zuei, eskerrik asko. Izan